uchinchi bob rim imperatori tiberiusning 15 beshinchi yili xudodin cho'lda yashayotgan zakariyaning o'g'li yahyoga vahiy keldi shu chog'da yahudiya o'lkasida ponti pilatus voliy edi yerodxon galiliya o'lkasida yerodxonning inisi filipxon itturiya va troxonitis o'lkalarida lisaniyasxon abilini o'lkasida hokimiyat yuziga Hanandan keyin qayapa bosh ruhoniylik qilib o'tadi xudodan kelgan vahiy bo'yicha yahyo payg'ambar iordan daryosi vodiysiga rayonlarni kezib yurib yomon yo'llaringlardan yenib tovba qilinglar tovba qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar shunda qilganda xudo sizlarni kechirim qiladi deb chaqirdi bu haqda yashoyo payg'ambar muqaddas yozmalarda mundaq deb yozgan edi boyovonda bir kishi dilinglarni rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar uning yo'llarini tuz qilinglar jilg'ilar to'ldirildi cho'ng kichik tog'lar paslitildi agri yo'llar tuzlinidi egiz past yo'lla tekshilinidu shundoq qilib butun inson xudoning qutqizish yo'lini ko'ralaydigan bo'ludi deb tovlaydi haloyiq yahyo payg'ambarning oldiga cho'mildirishni qabul qilish uchun to'p to'p bo'lib kelishdi biroq yahyo payg'ambar ularga ey soxtibaz yilolloh tovqimay xudodan keldigan g'azabdan qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli degininglar qandoq gap agar gunohlarimizga tovba qildik desanglar uni harakatinglar bilan isbotlanglar uning ustiga o'zinglarcha biz ibrohimning avlodi bo'lganligimiz uchun xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar xudo buvimiz ibroyimga mushu tashloqdinmi farzandlarni yoritib beralaydi polta daraxtning yiltizga yaqinlashgandek xudoning g'azibi endi sizlarga yetib kelish oldida yaxshi meva bermaydigan daraxtlar kesilib o'tqa tashlandi dedi ko'pchilik uningdan undaqda biz qandoq qilishimiz kerak deb so'radi ikki qur kiyimi borla bir qurini yo'qlarga bersin yaydig'ini bolamu shundoq qilsin deb javob berdi yahyo payg'ambar xalqni gollaydigan ba'zi boshqirlarmi cho'mildirishni qabul qilg'ili yahyo payg'ambarning oldiga kelib ustoz biz qandoq qilamiz deb so'rdi belgilangandan ortiq boj olmanglar dedi yahyo payg'ambar ularga ba'zi lashkarlarmi uningdan bizchu qandoq qilishimiz kerak deb so'rashdi yahyo payg'ambar ularga boshqalarning pulini zo'rliq yoki to'hmatlar bilan elib olmanglar ish haqinglarga rozi bo'linglar dedi xalq qutqizuvchi masihning kelishini umid bilan kutmoqda edi hammanglar yahyo payg'ambarni ko'rib ichida qutqizguchi mushu kishimidu deb o'ylashdi shuning uchun yahyo payg'ambar ularga men sizlarni suvla cho'mildiraman lekin mandan keyin texmu qudratlik biri kelidi man hatto uning oyig'ining yiplarini yechishkimu loyiq emasman u sizlarni muqaddas ruhqa ham o'tqa cho'miltirdi u qo'lidagi kurak bilan xomondagi sop bug'doyni omborga sominini o'chmas o'tqa tashlaydigan odamga o'xshash hamma insonni ayirib chiqidi dedi yahyo payg'ambar har xil yo'llar bilan xalqqa nasihat qildi va xushxabar yetkizdi uningdan boshqa yahyo payg'ambar hirod xonni o'gay oksining ayoli hirodiyani tortib olganligi va nurg'ulg'an yomon ishlarni qilganligi uchun ayblidi natijada hirotxon texmu yomon ishdan birini qildi ya'ni yahyo payg'ambarni zindonga tashladi yahyo payg'ambar zindonga tashlanishdan burun nurg'un odam uningdan cho'mildirishni qabul qilgan edi shu chog'da hazrati aysomu cho'mildirishni qabul qildi u duo qilayotganda osmon yerildi muqaddas ruh kaptar holatida osmondan tushib uning ustiga qo'ndi Ondan Arishdin xudoning sen mening so'yimlik o'g'lim men sendan xursandman degan ovozi onglandi Hazreti ayso xudo yo'lda xizmat qilishga kirishgan vaqtda o'ttiz yoshlarda edi kishilarning nazarida u yusufning o'g'li edi yusuf eliyning o'g'li eliy mattotning o'g'li mattot loviyning o'g'li loviy malkiyning o'g'li malki yannoyning o'g'li yannoy yusufning o'g'li yusuf matatiyaning o'g'li matatiya Амосының оғлы. Амос Нахумның оғлы. Нахум Еслінің оғлы. Если Нағайның оғлы. Нағай Махатның оғлы. Махат Мататияның оғлы. Мататия Шимейнің оғлы. Шими Йосихның оғлы. Йосих Юданың оғлы. Юда Юаннаның оғлы. Yuanan Resaning o'g'li, Resa Zerubobilning o'g'li, Zerubobil Shaltiyelning o'g'li, Shaltiyel Narining o'g'li, Nari Malkining o'g'li, Malki Odiyning o'g'li, Odi Qosamning o'g'li, Qosam Yelmadamning o'g'li, Yelmadam Yerning o'g'li, Yer Yashuning o'g'li, Яшу İлиязарның oğlu. İлиязар Yorumның oğlu. Yorum Мәттатның oğlu. Мәттат Лавиның oğlu. Лави Шимонның oğlu. Шимон Яһуданың oğlu. Яһуда Юсупның oğlu. Юсуп Йонамның oğlu. Йонам Әльяқымның oğlu. Әльяқым Мелиахның oğlu. Мелиах, Мәннанның оғли, Мәнна, Мататаның оғли, Матата, Натанның оғли, Натан, Давудның оғли, Давуд, Ишайның оғли, Ишай, Обидның оғли, Обид, Боазның оғли, Боаз, Салмонның оғли, Салмон, Нахшонның оғли, Нахшон, аминадапның оғли, Аминадап — Ramning o'g'li, Ram Yesronning o'g'li, Yesron Porasning o'g'li, Poras Yahudaning o'g'li, Yahuda Yoqubning o'g'li, Yoqub Ishoqning o'g'li, Ishoq Ibrohimning o'g'li, Ibrohim Terahning o'g'li, Terah Nahorning o'g'li, Nahor Serohning o'g'li, Seroh Rag'oning o'g'li Rağub, Pələqnin oğlu, Pələq, Əbərnin oğlu, Əbər, Şalaqnın oğlu, Şalaq, Qinanın oğlu, Qinan, Arpaqşadın oğlu, Arpaqşad, Samnın oğlu, Sam, Nuhnun oğlu, Nuh, Lamiknin oğlu, Lamik, Mətuşalahın oğlu, Mətuşalah, Hanuhun oğlu, Hanuh, Яретның o'g'li Ярет Mahalalilning o'g'li Mahalalil Qenonning o'g'li Qenon Enoshning o'g'li Enosh Shitning o'g'li Shit odam otining o'g'li odam oti bo'lsa xudoning o'g'li edi